بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haduwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin al'adabul mufrat wallafar abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala a yau insha Allah ta'ala muna yinin litinin daren talata 16 ga watan rabiu awal shekara ta 1442 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya zo daidai da biyu ga watan sha ɗaya shekara ta 2020 miladiya a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya akan hadisi na 631 a cikin babi na 279 kafin sa mun ƙara babin da ya magana akan du'a'il afi bi zahar gaibi addu'ar ɗanuwa ga ɗan uwa a lokacin da ɗan uwan baya ne to da ya zo gaba sai mana ya ce babu to wanda yana nufin babin zai yi magana a kan abin da babi na baya yake magana shi to mun karanta hadisai guda uku a cikin babu da haka ayo za mu tashi a kan hadisi na hudu a cikin wannan babi wanda gaba ɗayan littafin ne hadisi na ɗaya. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا سليمان ابن المغيرة عن ثابت قال كان أنس إذا دعا لأخيه يقول جعل الله عليه ثلاث قوم أبرار ليسوا بظلمتي wala fujjar ya ƙumunan laila waya sunan nahara imamul bukhari rahimahullahu ta'ala ya karɓi wannan hadisin daga wurin malaminsa musa ibn ismail shi kuma ya karɓo a wajen malaminsa suleiman ibn mughira shi kuma ya karɓo daga malaminsa thabit al bulani ƙala shi sabitu ya ce kana anas anas ya kasance yana nufin anas ibn malik malaminsa sabitin Bulani yana daga cikin manyan almajiran anas ɗan malik wanda suka yi ruwaya hadisai da dama daga wurinsa sabitu ya ce kana anas anas ya kasance iza da ali a fihi idan zai maɗan uwansa addu'a ya ƙule yana cewa wannan ya nuna mana addu'a'u li'ikwani na fillahi ta'ala falnukfiru minhu bi hudurihim wa giyabuhu wannan ya nuna mana yin addu'a ga 'yan uwa domin allah ta'ala sai ma da yana da kyau da yawaita yin addu'a ga 'yan uwanmu sawa'un suna nan ko ba sa da kina ana suna ga 'yan uwansa addu'a kana ana su iza da ali a fiye anas ya kasance idan zai ma ɗan uwansa addu'a ya ƙuli yana cewa a cikin addu'arsa ja'alallahu alaihi salata qaumin abrar ja'alallahu alaihi salata qaumin abrar ya Allah ka sanya wannan addu'a a gare shi ta zama addu'a ta mutanen kirki ta zama addu'a ta mutanen kirki ja'alallahu alaihi salata qaumin abrar nan da ya ce assalata yana nufin addu'a domin dama kalma assala ma'anarta a luga shi ne addu'a mun gane to ka sanya addu'ar su ta zama ta mutanen kirki laisu bi zalama waɗanda ba azzalamai ba wala fujjar waɗanda kuma ba fajirai ba alfujjar jam'u fajir ba fajirai ba ya ƙumunan laila waɗanda za su dinga tsayuwar dare waya su munan nahara sannan kuma suna yin azumi da rana wannan shi ne addu'ar da yake wasu ya Allah ka sanya addu'arsu ta zama addu'a ta mutanen kirki ma'ana duk lokacin da za su yi addu'a Allah ka sa addu'a su ta zama irin addu'ar mutanen kirki ya Allah kada ka sanya su zama azzalimai kada ka sanya su zama fajirai ya Allah ka sanya su zama masu tsayuwar dare masu azumin rana ita ce addu'ar da yake ba 'yan uwansa ce anas tsammanin abubuwa uku yake roƙa musu na farko shi shine addu'arsu su ‘yan uwan waɗanda yake ma addu'a duk lokacin da za su yi addu'a to yana roƙon Allah ya sanya addu'a su ta zama addu'a ce irin ta mutanen ƙwarai wanda Allah ke karɓa addu'a su sannan ya musu addu'a kada su ka zama azzalimai kada kuma su zama fajirai sannan addu'a ta uku ya roƙi Allah ta'ala ya sanya su cikin masu tsayuwar dare masu azumin rana wannan sabit ya ce anas ya kasance idan zai yan uwansa addu'a yana yi musu addu'a da wannan addu'a mun gane shi ne malamai suka ce fihi fadli du'a man yukfir min da'a wa ya ƙumun lai wa ya sumun nahar wala ya znima wala ya fujira wannan akwai falalar ma wani addu'a ko ko mutum ya yawaita yin addu'a na zama mai yawan da'a ga Allah mai tsayuwar dare mai azumin rana babu laifi ka roƙi Allah ta'ala ya sanya ka cikin masu tsayuwar dare ya sanya ka cikin masu azumi da rana ya sanya ka cikin al'abarar su ne masu yawan da'a ga Allah kada ya sanya ka cikin azzalimai fajirai kamar yadda ana suke ma'yan 'yan addu'a da wannan addu'a wa man sarrahu an yustajiba Allahu du'a'ahu mala yace duk wanda yake son Allah ya karba addu'arsa sun bi hadhihi sifat to ya kokari ya siffanta kan shi da waɗannan siffofi wa yatlubu du'a minhum ta ila zalika sannan kuma masu irin wannan siffar babu laifi ka nemi sanya ka a cikin addu'a idan kana da buƙatar addu'a ka wafihi fadli kiyamun laili wa saunin nahar wa hannu haza min a amalin abarar a cikin wannan hadisun kuma akwai bayanin da yake dauke da falalar sallar dare da kuma falalar tsayuwar azumin rana sannan kuma biyun nan ayyuka ne na mutanen ƙwarai ya zo a wani hadisin na anas Ka ganin anas aka ce yana addu'ar ga ya a kansa kenan to amma akwai ruwaya wadda ta zo marfu'iya marfu'an an anasin bilabzi ita ma daga anas amma ya daga wannan zuwa ga manzon Allah cewa kana hada li ahadin fiddu'a. du'a قال جعل الله salata صلاة قوم Ya kumunan laila wa ya sumunan nahara laisu bi bi'afimatin wala fujjar cewa manzan Allah wani lokaci kamar yadda ana sai roto a nan marfu'an idan yana addu'a yana cewa kana idan shi ta'ada li ahadin du'a idan manzan Allah yana mu wani addu'a to wani lokaci yakan yi addu'a da wanda yakan ce ja'alallahu alaikum salata qaumin abara Allah ya sanya addu'o'in su zama addu'o'i na mutanen kirki ya ƙumunan laila masu tsayuwar dare wa ya sumunan nahara masu azumin rana wanda ba masu zunubi ba kuma ba rai ba ƙashe shekaru hadisin mauƙufi ne a nan amma akwai wata hanya wadda ta zo marfu'iya wannan hanyar wadda ta ɗagu zuwa ga manzan Allah tana cikin as-sahiha silsilatul ahadithus sahiha ta albani hadisi na dubu ɗaya. da ɗari takwas da goma daidai wannan hadisin kuma hadisi ne wanda yake ingantacce sinadinsa ya inganta muhammad nasiru dina albani allahu ta'ala ya inganta shi a cikin sahihu adabin mufrad nashi قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو اليماني قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد قال سمعت أمر ابن هريف يقول ذهبت بي أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسي ودعاني بالرزق wannan hadisin imam bukhari ya ruwaito shi daga numairu shi kuma numairu ibn rumair shi kuma ya karbo daga abul yaman shi kuma ya karbo daga ismailu ibn abi khalid ismailu ibn abi khalid ya ce sami'tu amru ibn hurais na ji sahabin nan na manzan allah sallallahu alaihi wasallama mai suna amru ibn hurais sahabi ne sahabi ne amru ibn hurayf sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne al-makhzumi yana daga cikin sahabbai wanda suka rayu karshe-karshe domin lokacin da manzan Allah ya rasu yana karamin yaro yana karamin yaro to shi wannan sahabi yake cewa zahabat bi ummi ila rasulun nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mahaifiyata ta tafi da ni wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya ya ce wa ana gulamu a lokacin yana ɗin yaro ta tafi da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa masaha ala ra'si da muka je sai manzon Allah ya shafi kaina wada ani bir rizki sannan ya mana addu'a da cewa Allah ya azurta ne birrizki ya ma addu'a da arziki mana Allah ya azurta shi a wata ruwaya ya ce wada ali barakati a wani na a wata ruwaya ne tana cikin asariha ita ba a wata ruwaya ce manzan Allah ya mun addu'a da albarka mana Allah ya sa albarka a rayuwata to kaga nan wani ne ya ma wani addu'a shi ma ya shiga cikin addu'a lil akhi bi zaharil ghaib manzo Allah ya masa addu'a yana yaro dan karami a cikin wannan hadisin malamai suka ce fihil mashi ala ra'asis samir ana son shafa kan yara wa du'a'u lahu bir rizqi sana ya masa addu'a ta Allah ya azurta shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a wannan hadisin babu laifi in kaga yaro ka shafa kansa sannan ka yi masa addu'a ka yi masa addu'a cewa Allah ta'ala ya azurta shi ko Allah ya sa masa albarka sai barakallahu fika ko Allahu mubarak fika ko wani abu kamar haka nan ka yi masa addu'a ta albarka ko ka yi masa addu'a ta Allah ta'ala ya azurta shi shi ma yana shiga cikin addu'a alal akhi bi zaharil gaifi wannan hadisin hadisi ne ingantacce hadisi ne ingantacce abu ya ala ya fitar da shi sannan ibn abi asim shi ma ya fitar da shi muhammad nasiru da albani rahimullahu ta'ala ya inganta shi a cikin sahihul adabul mufrad nashi قال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا عمر ابن عبد الله الرومي قال أخبرني أبي أن أنس ابن مالك قال ƙila lahu inna ikhwanaka a tauka min albasara wa huwa yawma izin bizawiya bizawiya litad'ullaha lahu qala allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar fastazaduhu faqala mithlaha faƙala in utitum haza faƙad utitum khairar duniya wal akhirati wannan hadisin imamul bukhari ya karbo daga malaminsa musa shi kuma ya karɓo daga umar ibn abdullahi ar-rumi kala ya ce akhbarani abi babana ya bani labari an anas ibn malikin kala daga anas dan malik allah ya kara masa yarda sahabi kala ya ce kila wata rana an ce ma anas dan malik aka ce masa inna ikhwanaka atauka a tauka bilminal basara aka ce masa yan uwanka sun zo wurinka daga basara wa huwa yawma izin bizawiyati a lokacin nan shi anas yana zaune a wani wuri ana ce mai zawiya ya zo a cikin mu'ujamul buldan cewa a zawiyatu maudu'un urbil basara an ce wani wuri ne wani gari ne ko ƙauye wanda yana kusa da garin basara yana kusa da garin basara wannan wuri kanar bihi a cikin mashura bayan alhajjaju wa abdurrahman ibn muhammad ibn al'ash'as kutila fiha khalqun kafirun minan ne. wannan wurin zawiya ɗinnan kusa da basara akwai wani abu na tarihi wanda ya faru wanda ba za a taɓa mantawa da shi ba shine wani ƙazamin yaƙi da aka gwabza tsakanin sojojin hajjaju ibn yusuf a da kuma wani malami da ake ce ma abdurrahman ibn muhammad ibn al-ash'as wanda wannan waƙi'ar malaman tarihi sun fi kiranta da fitnatu abdurrahman ibn al-ash'as wanda a nan wurin aka kashe da yawa daga cikin Al-Qur'ani, ya ja su sun ma hajjaji tawaye hajjaji kuma ya amfani da dama bayan ya samu galaba a kansu ya ta kashe su a cikinsu akwai irin sa'id ibn jubair a nan a wannan waƙiyar da shi ba ana cin yakin aka yana cin waɗanda aka kama hajjaji kuma yanke masa hukuncin kisa to wannan waƙiyar ta abdurrahman ibn al-ashas a wannan wurin na zawiya aka yi ta to a lokacin anas dan malik yana zaune a wannan wurin to sai waɗansu daga cikin musulmai mutanen basara sai suka zo masa ziyara sai suka zo masa ziyara da ta da allahu na hun don ya roƙa musu allah mai girma da malamai suka ce fihil ƙudumi min al'amakin ba'ida da ɗalabin du'a min manya zunnu fihin sala wattuka wannan ya nuna mana babu laifi ana iya tafiya wajen wani malami a wani gari mai nisa don a nemi ya yi addu'a domin kaga waɗannan mutanen sun taso daga wuri mai nisa suka zo wurin anas ɗan malik don yi masa addu'a mun gane daga basara suka taso wannan zawiya ɗin akwai masu cewa wani wuri ne wanda yake kusa da madina tsakaninsu da madina farsaki biyu ne minal madina shi daga madina tukare idan anin ne suka same shi tafiya ce suka zo mai nisa daga basara daga basara suka zo tafiya mai nisa suka zo nan zawiya ɗin kusa da madina wajen anas ɗan malik lita da ullaha lahum don ya roƙa musu allah don ya roƙa musu allah da aka aka ce idan akwai wani mutune ya zunnu fihi sala wattuka ana kyautata mai zaton nagarta da kuma tsoron Allah babu laifi ka ce da Allah sanya ni cikin addu'a ko da za ka hau mota ne ka je inda yake babu laifi ko kuma ka sanya mu cikin addu'a kamar yadda waɗannan mutane suka zo wajen Anas ɗan Malik to da ya tashi masa addu'a qala sai ya ce Allahumma ighfir lana warhamna wa'atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar yace allahumma ya allah ighfir na kai mana gafara warhamna kai mana rahama wa atina fi duniya hasana ka ba mu kyakkyawa a nan duniya wa fil akhirati hasana a kiyama ka ba mu kyakkyawa waƙina azaban na ka kare mu daga azabar wutar jihannama. ka kare mu daga azabar wutar jahannama alhafiz ibn hajarin askalani a sharhin bukari Fatih bari yana cewa dama ya zo daga anas ɗan malik allah ƙara masa yarda yana cewa kana aktharu du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Anas ya rawaito hadisi a matsayin sa dan cikin gida dan kusa da manzon Allah cewa mafi yawan addu'ar manzon Allah yana cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar shi yasan yaran da aka nemi addu'a sai yayin irinta اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار mun gani alƙali iyar yana cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita wannan addu'a saboda abinda ta tattaro ta tattaro duwani wani duniya da duk wani lahira sannan alƙabi ya ke cewa wal hasanatu inda hum na an ni'ima ala na'imin duniya wa lafira wal wiqayatu min al da aka ce allahumma atina fi duniya hasana ya allah ka ba mu kyakkyawa a nan duniya ka kuma ba mu kyakkyawa a lahira to ne alhassana ne sai ya ce abinda ke alhassana shine ni'imaki ni'ima ma'ana ya allah ka ba mu ni'imomin duniya sannan kuma ka ba mu ni'imomin gobe kiyara sannan ka kare mu daga azaba a wutar nan. magabata su yi saɓani dangane da ma'anar alhassanatu fil duniya da kuma alhassanatu fil akhirati alhassanul basri rahimahullahu ta'ala yana cewa hiyar ilmu wal ibada fil duniya akhrajahu abi hatim bi sanadin sahih alhassan basari sai yake cewa na cikin duniya hiya al'ilmu wal ibada haka yace ya Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya sai ce kyakkyawa a duniya shine ilimi da ibada ma'ana idan ka ce ya Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya kana roƙon Allah ya baka ilimi mai yawa sannan ya azurta ka da yawan ibada yawan sallolin lafiya yawan azumin lafiya yawan karatun alkur'ani yawan zumunci yawan sadaka yawan taimako yawan zikiri shine shine alhasanatu cikin duniya haka alhasanul Basir yake wa tafsir alhasanatu fil akhirati bil janna alhasanatu kuma a lahira suka ce ita ce aljanna wannan shi ma ibn abi ya karfe shi sannan wannan fassarar ta cewa alhassanatu fil akhirati ita ce fassarar da aka samo daga imamu suddi wa mujahid da imamu mujahid wa ismailu ibn abi khalid ismailu ibn abi khalid da muqatil ibn hayyan wa ابن Zubair. ya zo daga ibn zubair shi kuma yake cewa ya amaluna fi duniyahun duniyahun wa hu? ya ce abinda ke alhassanatu fi duniya aka ce kyakkyawa a nan duniya shi ne ya amaluna fi duniyahun duniyahun wa hu? shi ne mutum a duniya ya kasance yana yin aiki don duniyarsa kuma yana yin aiki don lahirarsa ma'ana yana aiki don neman abinda zai rayu da shi a duniya wannan neman na duniya kuma bai sanya ya manta da lahira ba yana neman lahira wanda ya hada neman duniya da neman lahira baya shagala da duniya ya manta da lahira neman lahira ko ba zai sanya ya manta da neman duniyarsa ba to wanda aka hada masa biyun nan ibn zubair ya ce shi ne alhassanatu fi duniya katada ya ce hiyar afiyatu fi duniya wal abinda ke alhassanatu fi duniya wa shi ne lafiya a baka lafiya daga ciwo na jiki a baka lafiya daga ciwon da yake kama zuciya ciwo irin na shirka da bid'a da makamantansu a lahira kuma a baka lafiya a amintar da kai daga azaba cikin kabari a baka lafiya a amintar da kai daga wahalce-wahalce irin na tsayuwar kiyama da makamantansu sannan a baka lafiya a amintar da kai daga wutar jihar muhammad ibn al-ka'ab muhammad ibn al-ka'ab al-qurazi shi kuma ya ce Alhassanatu. a nan duniya shi ne azzaujatu saliha a shi ne namiji allah ya azurta shi da mace ta kwarai a ce shi ne ma alhassana ɗin a nan duniya haka aka samu irin wannan daga abi malik imam sufiyan thauri shi kuma yake cewa alhassanatu fi duniya arrizqi tayyib wal ya ce abinda ke na tufin duniya shi ne allah ya baka arziki tsarkakakken arziki wanda ba haram a cikinsa halal ne gaba ɗayansa wal'ilmi sannan allah ya baka ilimi sannan ya ce wafin akarati a lahira kuma aljannatu shi ne aljanna a wata ruwaya da aka samo daga imamu suddi da Mukatin ibn hayyan su kuma suka ce hasanatul duniya shi ne arrizqul Halalin wasi wal amalin wa hasanatul Afira al maghfiratu suka ce abinda ke kyakkyawa a duniya shi ne Allah ya baka arziki na halal alwasi mai yawa sannan wal amal a yi maka gamdakatar da ayyuka na kwarai a lahira kuma suka ce shi ne almakfiratu wasawa gafara da kuma lada afiya shi kuma ya ce hassanatun duniya shi ne al'ilmu wal'amalu da shi ce ilimi da aiki da shi hassanatun akira kuma ya ce shi ne taisirul hisabi wadda kulin janna a yau mutum hisabi mai sauƙi sannan kuma a shigar da shi aljanna haka magabata suka da yin wannan kokarin fassara da imam ibn kasir ya zo a cikin tafsirinsa sai yake cewa alhassanatu fi duniya tashmilu kullu matlubin dunyawi min afiyacin wadarin mafi kololuwar Hassana a lahira ne shiga wata wa tawabi'uhu min al'amni amni min alfaz fazil fil irsat wa tasirin hisabu bai da zalika min umurin akira ta ce alahira mafi koli shi ne ya shiga aljanna sai kuma a ba mutum aminci daga tsoro da firgici irin na ranar alkiyama a filin kiyama ne da samun hisabi mai sauki da makamantarsu na eh hmm. to mai sauƙi kamar da malamai suke faɗa ne idan an auna ayyukan mutum na lada idan an zo auna laifuffukansa allah ce masa kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza a lissafa mai ayyukansa wanda ya yi na laifi gaba ɗaya ce kayi yana eh, yi ya ubangiji a duniya ba ya rufa maka asiri allah ka ka rufa maka asiri sai ce nan ba na rufa maka asiri da ka ce aljanna amma duk wanda allah ya ce me yasa ka yi kana to nan halaka zai yi ba shi ne hisabi mai sauki ba hisabi mai sauki shi ne a baka labarin abubuwan da kai ka yi kirari da su a ce wuce ka ce amma idan aka tsaya aka tambaye ka to me sa ka yi kaza na? a ah, shi ne nake ce maka ba sai an auna ba za a ga abubuwan da kai ba kowa sai an auna aikin shi kowa wanda ba za a auna aikinsa ba za a auna aikin kowa to idan aka auna aikin mi zai biyo ba ba can baya ba to me yasa kai kaza to sai Allah ya baka labarin kai kaza kai kaza kai kaza to ce ka ce aljanna shine hisabi mai sauki dan duk wanda baya cikin mutanen nan dubu 70 wanda manzon Allah ce za shiga aljanna ba hisabi ba azaba to kowa ya san auna su kadai ne ba za a yi hisabi ba su da an tashi fili kiyama kawai za a ce wuce ko tafi aljanna kofar su ma daban ce su kare za su fita wannan ta ka kafayanta to allah samu ransu don haka ya ce wafin akirati hasana waƙina azaban nar ka kare mu daga azaban wutar jihar jihannama fasta zaduhu faƙala mikin sai suka nema a ƙara masu masa addu'a sai ana sai sake maimaita irin wannan addu'a sai sake maimaita ta faƙala mislaha faƙala sai ya ce musu in utitum hada ce ku idan allah ya karɓa muku wannan uti utitum khairar duniya wal akirci an ba ku alkhairar duniya da lahira haka babu wata addu'a wadda ta fi wannan shi yasa manzan Allah shi kansa ita yake yawan da shi su kuma wannan addu'ar tana da amfani kwarai da gaske Allahumma magfir lana warhamna wa atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ya kuma tana da sauƙin har da cewa ko kuma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar lokacin da zaka yi addu'a yi kokari ka sadu wannan ciki wannan hadisin hadisi ne ingantacce Muhammad Nasir bin Albani rahimahullahu ta'ala ya inganta shi a sahihul adab al-mufrad nashi sanan cikin littafin musnad na Abu Ya'la da kuma ibn hibban قال المصنف حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو ربيعة سنان قال حدثنا أنس بن مالك قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غسلا فنفضه فلم ينتفي ثم نفضه فلم ينتفي sun manafadahu fantafada kala inna subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah yanfudna alkhataya kama tanfudu shajaratu waraqaha wannan hadisin shi ma daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda Anas yace wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai ya tafi wurin wani icce da ya tafi wajen wannan iccen a kadan da biyu sallallahu alaihi a gusnan sai manzan allah ya kamo wani reshi shi ne gusnan wani reshi na wannan itaciyar fada fadahu sai manzan allah ya girgiza wannan reshen iccen falamin tafiya tafi amma da ya girgiza ba wani abin da ya safka daga cikin wannan itaciyar na ganye ba ganyen da ya faru sun manafadahu sai ƙara girgizawa falanyen tafi tafi girgizawa ta ma babu abin da ya fita daga ciki sun hu sai ƙara girgizawa fanta fada sai ga ganyen wannan itaciyar suna safka suna saba ƙala sai manzan allah ya ce inna subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah yanfudna alkhataya kama tanfudu shajaratu warqaha sai manzala ce fadar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah to suna kakkabar da zunubi tanfudna alkhataya suna karkabar da zunubi kama tanfudu shajara waraqaha kamar yadda wani itaciya take kakkabar ganyenta yadda ganyen itaciya ke kakkaba idan ka girgiza itaciya mai za a gani za a ganyen nan yana zuba ko ba haka ba to yadda ganyen nan ke zuba manzala ya ce haka faɗar su subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah haka shi ma faɗar wannan zikirin yake kakkaɓar da zunuban mutum haka shi ma yake kakkaɓar da zunuban mutum don haka wannan hadisi yana mana farar tasbihi da tahamidi da hainala da takbiri da haka ana son mutum ya yawaita irin wannan zikirin inda yana son allah mai girma da mafaka ya dinga fi kaɓe mai zunubansa mun gane mesin ya imamun bukari ya kawo wannan babu a cikin wannan babu wanda yake magana akan addu'a dalilin shi ne wannan addu'a ana addu'a ta su gida biyu akwai du'a'ul mas'ala akwai du'a'ul ibadat irin wannan zikirorin su suna ci du'a'ul ibadat da haka su suna magana akan addu'a da haka wannan zikirin yana da kyau kwarai da gaske kana kwanci kana iya yi daga zaune kana iya yi kana tafiya kana iya yi kana aiki ko da mace ce tana aiki a gida tana tankaɗe ko tana shara tana yi wannan zikirin Subhanallah, walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ko subhanallah, walhamdulillahi wala ilaha illallah allazi da yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim kaga ana ambatan Allah daga tsaye ana ambatan Allah daga zaune har da hukunci ma ana ambatan Allah to Allah ba ikon koyi da wannan wannan hadisin hadisi ne kyakkyawa Muhammad nasu bin albani rahimahullahu ta'ala ya inganta shi a sahihul al mufrad sannan hadisin yana cikin musnad na Imam ahmad da Imam tabarani ma ya fi da shi sannan Imam Tirmidhi da abu nu'aymin a hilyatul auliya قال المصنف حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة قال سميت أنس أنسا يقول أتت امرأة النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الهاجة أو بعد الحاجة فقال ألا أدلك على خير من ذلك تهللنا Allah salasin wa salasin inda manamiki wa na salasan wa salasin wa tahmadina arba'an wa salasin fatilka mi'atun khairun min ad-dunya wa ma fiha wannan an karɓo shi Imam bukhari ya karɓo daga Abu Nu'aym Abu Nu'aym shine Fadlu ibn Dakin al-kufi kala ya ce haddasa na salama shi kuma ya karbo daga salama ya ce samitu anasan ya ku na ji anas yana cewa a imra'atun annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tashku ilaihi haja ta kawo koke na matsaloli hau ba'adar hajjati ko kuma ta kawo koken wani sashi na bukatunta faƙali sai manzan Allah ya ce ala duki ala fairin min zalika kina son in gwada miki abin da ya fi alkhairi sama da abin da kike bukata Tu tuhallin tuhallinina Allah salasin wa salasi ce ki hailala 33 inda mana miki lokacin da za ki bacci wa na salasin wa salasi sai ki tasbihi 33 wa Hamadina arba'ar wasa nasi, sai ke kabbara talatin da hudu wa tilka mi'atu dari kenan khairun min duniya wa mafi fiha sun fi duniya da abin da ke cikin duniya alkhairi sun fi duniya da abin da ke cikin duniya alkhairi idan mutum ya tafi zai yi bacci subhanallahi 33 da 33 allahu akbar 34 idan ka hada zai ba ka ɗari su toke ta da su ya fi alkhairi na abinda kika zo bukatar shi kai ba ma abinda kika zo ba shi ya fi duniya da abinda ke cikin duniya alfairi khairun minar duniya wa mafiha ya fi duniya da abin da ke cikin duniya da kai wannan hadisin da wannan isnadin yana da rauni saboda a cikin isnadin akwai salama ibn wardan al-laisi shi ne malamin malamin bukari a wannan hadisin abu na haddasa na abu na ƙala haddasa na salama to shi wannan salama din shine salama ibn wardan al-laisi ibn hajar yayi magana a kansa a littafinsa at-taqrib yace da ifu wa abu daud da ifu abu daud ma yace da ifi wa qala ibn ma'in yahya ibn ma'in yace laysa bi shay'in sannan ƙarshe muhammad nasu ya albani rahimullahu ta'ala ya ce hadisi yana da rauni saboda salama ibn warda kamar yadda muke bayani amma hadisi shi abinda matanin hadisin yake gaya mana cewa a yi tasbihi 33 a yi a yi hailala 33 a yi tasbi a yi subhanallahi 33 a yi alhamdulillah allawa akbar 33 34 kai ya zama 100 wannan shi ya zo a wani hadisi wanda zai iya zama shaida shi ne hadisin aliyu dan abu ɗalib abinda hadisin yake cewa shi ne fa'ima an na fa'imata alaihassalam a tattin nabi sallallahu alaihi wasallama tas'aluhu khadiman aisha ta a faɗi maɗiyar manzan Allah ta ji wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai take roƙon shi ya ba ta khadimi ya ba ta bawa cikin bayan da aka kawo wanda zai dinga yi mata aikace-aikace a gida saboda aikin gida ya mata yawa faƙala sai manzan Allah ya ce mata ala ukubirki ma huwa khairun laki minhu in fada maki abin da ya fi wannan abin da yake nema alkhairi sai ce tusabbihina Allah inda manamaki salasan wa wa tahmadina Allah salasan wa wa tukabbirina Allah arba'an wa salasin in zaki bacci ki yi subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 34 gari kenan kace to wannan ya fi abin da yake nema alkhairi summa qala sufyanu ihida hunna arba'un wa salasun fama taraktuha ba'adu ba'd wala laylati siffin, qala wala laylati sifil aliyu ya ce tun ranar da suka ji wannan daga manzan allah ya tsara wannan yake yi duk dare in zai kwanta bacci subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 34 ya ce har ranar da aka yi siffin a lokacin yana cikin damuwa yaƙin siffin makaranta shi a hikima to har wannan daren ya ce da ya manta ba sai da yi shi sai da yi su har a wannan dara to amma yanzu kai ba yaƙi ba komi amma ba ka iya yi me yasa saboda kasala kai subhanallahi da 33 alhamdulillah alhamdulillah 33 Allahu akbar Allahu akbar shi shike mu daure da Allah mu dinga irin waɗannan zikirorin suke ba ɗan adam kariya suke taimaka ma ɗan adam ubangiji ya san da shi a lokacin da ya shiga cikin tsanani sai allah ya taimaka mashi shi amma idan ba ma irin waɗannan zikirorin to shi ne nan sai ga abuwa suna dakuliya sai ga zukatunmu ba sa samun nasuwa zikiri shi ke nutsar da zuciyar ɗan adam don haka mu yi ƙoƙari mu dage duk lokacin da za mu kwanta bacci mu yi ƙoƙari mai wannan zikiri wanda manzan Allah ya koya ma fa'ima amma kamar da na ce ita wannan ruwaya wanda ke cikin littafin mu ita wannan bata inganta ba ita tana cewa a yi hairada la ilaha illallah 33 sai subhanallah 33 sai alhamdulillah 33 abinda ya zo a hadisi ingantacce ne. subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 34 wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam man hallala mi'a wa sabbaha mi'a wa kabbara mi'a khairul lahu min ashri riqabin yu'tiquha wa sab'i badanatin yanharuha a wata ruwaya ya ce wa ƙarin da biyu sallallahu alaihi wasallam wa ƙalin da biyu sallallahu alaihi wasallam kagar waya ce mu'allaka to isnadin baya shine isnadin wannan ruwayar ita ba mun gane wanda Allah ya ce man halala mi'a wanda ya hailala talatin ko wasan wa sabbaha mi'a yayi tasbihi ɗari. wa kabbara mi'a ya kabbara ɗari kairin da gumin ashir riƙabin yu'tikuha shi ya fi masa alkhairi sama da bawa guda goma wanda zai yanta wasan ibadanacin yanharuha shi ya fi alkhairi sama da ra'umma guda bakwai wanda zai soke sadaka da su to amma ita ma wannan ruwayar tun da wancan isnadin shine nata ita ba bata inganta ba saboda ni saboda ne shi wannan rawi salama ibn wardan mun gani malam ya ce fa'atan nabi sallallahu alaihi wasallama rajulun faƙala ya rasu lallahi ayyud du'a afdalu قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة ثم أتاه الغدا فقال يا نبي الله أي الدعاء أفضل قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة فإذا أعطيت وفإذا أوئيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت mala ya ce fa'atan biyu sallallahu alaihi wasallama rajulu ƙala ya rasu da lahi ayyud du'a afdal wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya zo sai ce ya rasu da lahi ya manzan Allah ayyud du'a ya afdal wace addu'a ce ta fi falala wace addu'a ce ta fi falala sai manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa sadin daha al'afu wal'afiya addu'a da ta tafi falala shi ne ka roƙi allah afuwa da lafiya fi duniya wal'afirci a nan duniya da kuma lahira sannan ya ce sun ta hulgaji wannan mutum ne sai ya hau gobe faƙala ya ce ya lahi, ayyun ayyud du'a'i afdal wacce addu'atin falala ƙala manzan Allah ce ne salin lahal afuwa lafiya ka roƙi Allah afuwa da zaman lafiya a duniya da lahira ya ce fa'iza uɗi ta la'afiya tafi duniya wal'afiyar tafi ƙad aflata idan aka baka zaman lafiya aka baka lafiya a duniya da lahira ka rabota ka rabota haka manzan Allah ce za ka ita ma wannan addu'a ta neman afuwa da lafiya a wajen Allah to addu'a ce wanda yake tana da kyau kware da gaske a dinga yin ta. to shi ma wannan suka ce isnadinsa irin na sama ne shi ya sanya nan ma malam bai kawo mana isnadin ba sai ce fa'atan nabiya sallallahu alaihi wasallama rajula da haka isnadin da ifi ne min ajin salama ibn wardan kazalika mun gane to amma shi wannan ɗayan na ƙasan yana da shaida ibn Maja da imamu turmuzi su ruwaito har imamun bukhari ma a cikin adabin mufrad su ruwaito waɗansu hadisai wanda suke nuna neman lafiya a afuwa da kuma afiya ɗin ka yi ta addu'ar roƙon allah al'afu wal'afiya wannan ya inganta amma wannan isnadin na wannan hadisin shi ne mai rauni malam ya ce haddasa na adamu ka ƙala haddasa na shuba عن الجريري عن أبي عبد الله الأنزي عن عبد الله بن سامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله سبحان الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله subhanallahi wa bihamdihi wannan hadisin daga Abu Zar Allah ya kara masa yarda yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace ahabbul kalami ila maganar da Allah ya fi so ahabbul kalami ila magana ko zancen da Allah ya fi so shine faɗar subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah la sharika lahu baya da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne walawul hamdu godiya ta tabbata gare shi wa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai la haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi sai a wurin Allah subhanallahi wa bihamdihi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan su ne a habbul kalani ilalla shi ne zancen da allah subhanahu wata'ala ya fi so da haka sai a yi wata nisa wannan hadisin yana cikin musulun hadisi ne sahihi hadisi na ƙarshe a cikin babin al bukhari ya ce haddasa na salt ibn muhammad قال حدثنا mahadi ibn maimun عن الجريري عن Ibn Habibin, حبيب عن أم كلسي ابنة أبي بكر عن آئشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنا أسلي وله حاجته wannan hadisin daga aisha uwar muminai ta ce wata rana manzan allah sallallahu alaihi ya shigo wurina wa ana usalli ni kuma lokacin ina sallah hu hajatu shi ko manzon Allah yana da wata bukata da yake so in biya masa fa abda'atu alaihi sai na jinkirtar da manzon Allah mana ta dade bata gama ba manzon Allah ya dade yana jiranta man saraftu wa ana usalli walau hajatun fa alaihi qad ya aisha sai ce ya ke aisha manzala ce ya aisha ya ke aisha alaiki bi jumalin du'a'i wajewa ni'ihi manzala ce ya ke aisha ina horonki da yin jumalin du'a dunkulallin addu'o'i wajewa ni'ihi wadda ta tattaro komi addu'a ta zama dunkulalliya a gajera kenan amma kuma ta tattaro komi ciki falon man sarabtu da na ƙare kuntu sai na ce ya rasu da lahiya manzan Allah ma jumalu du'a wa jawami'uhu wace addu'a ce dunkulalliya wadda ta tattaro komi kana sai manzan Allah ya ce mata kuli ki ce Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa uzbika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin wa uzbika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin wa as'aluka mimma sa'alaka bihi muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa uzbika mimma ta'awwaza minhu muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ma qadaita li min qada'in faj'al aqibatahu rushdan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata dunkulalliyar addu'a wadda kuma ta kwaso komai ta tattaro komai a ciki manzon Allah ce shine kice Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi ya Allah ina roƙonka alkhairi kullihi gaba ɗayansa gaba ɗayansa duk wani abu wanda sunansa alkhairi ina roƙonka shi sannan ajilihi wa ajilihi na kusa alkhairin da na nesa na kusa shine na duniya na nesa kuma shine na lahira wa uzbika mina sharri sannan ka ce ina roƙonka ya Allah daga sharri ajilihi wa ajilihi na kusa da na nesa ma alimci minhu wa ma lam a'lam wanda na sani da wanda ban sani ba wa uzbika min yau can ma alimci minhu wa ma lam a'lam wa uzu duka mina sharri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtin minhu wa ma lam a'lam wa as'aluka ina roƙonka aljanna wa ma qarraba ilayha duka minan nari ina neman tsarinka daga wuta wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin da duk abinda zai iya kusantar da ni zuwa gareta na magana ko na aiki wa as'aluka mimma sa'alaka bihi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina roƙonka duk abinda manzon Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taba roƙonka duk abinda manzon Allah ya taba roƙona kai ina roƙon shi wa uzbika mimma ta'awwaza minhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina neman tsarin ka da kariyarka daga duk wani abu wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarinsa daga gare ka wa ma qadaita li min duk abin da ka kaddara a kaina ya Allah faj'al huru shidan ka sanya ƙarshen al'amarin nan ya zama shirya ya zama manzo Allah ce wani ce dunkulalliya addu'a wanda kuma ta tattaro komi me ba roƙa mana ciki babu duk wani abu wanda ka san za a yi daga hannu a roƙa yana nan ciki me dan adam ya fi roƙo a duniya na kuɗi to suna nan ciki sai tana nan ciki sai aljanna lahira tana nan ciki sai mai kuma eh su gina abinda ake to duk dai abinda ake roƙo yana nan jiki cikin wannan addu'a manzo Allah ya koya mu matarsa Aisha to kaga yana da kyau mu iyata idan za mu addu'a mu dinga roƙon Allah da ita gashi kuma tana da sauƙin haddacewa Allahumma inni as'aluka min alkhairu kullahu kullihi ajilihi wa ajilihi har zuwa ƙarshe tana da sauri tumi ƙoƙari mu iya ta addu'a ce mai amfani ƙwarai da gaske allah maɗaukin sarki ya samu dace wannan hadisin hadisi ne ingantacce ibn abi shaiba ya fitar da shi imamu ahmad a musnad abu ala a musnad ibn maza da imamu dahawi da haƙi bisan fitar da shi isnadin sai ingantacce ne muhammad nasu dina albani rahimullahu ta'ala ya inganta shi a da adabin mufurar nashi Allah ta'ala ya babu abin da ke cikin wannan addu'a ga baki daya a kira sallah kuma anan ya kamata mu dakata da yadda Allah ta'ala idan allah ya kai musati mai zuwa da yadda allah za mu ci gaba a babi na yabansa abinda muka faɗa na daidai muna roƙon allah su wani wata ala ba mu ladai a kuskuren da muka yi kuma muna roƙon allah su ala ya wani alfawa kuma ya ke mana ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon guje mata halin da ƙasar mu take ciki na kashe-kashe da zubar da jini da satar mutane muna rukun allah subhanahu wata'ala ya maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashe na musulmai muna rukun allah mai girma da kuka ya kare mu daga shafin 'yan ta'adda masu satar mutane masu fashi da makami masu ta'addanci allah ka tsare mu da ka ya allah duk inda wani musulmi yake muna roƙon Allah ta'ala ya amintar da shi ya kare masa dukiyarsa ya kare jininsa abubuwan da suke faruwa na zanga-zanga da kashe-kashen mutane a waɗansu wurare muna roƙon Allah ta'ala ya tsaye da wannan fitina muna roƙon Allah ta'ala kada ya fitile mu da wannan zanga-zanga masu nufin ƙasar nan da shari'a masu nufin tarwatsa ƙasa al'umma da tarwatsa a shiga wani yanayi da wani hali na kakanuka yi muna ƙwan Allah ta'ala da watsa a aniyarsu ya karya su ya maida musu mugun su a kansu yana da kyau mu gane waɗannan addu'o'i suna da muhimmanci ba eh, abin da yake faruwa ba muna kallon cewa ko a raba najeriya ba maslaha ba ne ba ko wani abu kamar haka ba a abinda muke kallo shi ne abinda ya faru a waɗansu ƙasashe irin su libya irin halin da somaliya take ciki irin su mali ina sauran ƙasashe syria ba su nan daga irin wannan aka fara sai a haƙi wancan hannu to wannan shi ne halin da muke roƙon allah kada ƙasar nan ta shiga amma magana a raba ta tun da su arna sun ce a raba to bai kawata mu muji tsoron a raba ta ba amma abinda muke cewa ko za a raba ta to a raba ta ta yadda mutane ba za a shiga wani mummunan hali ba ta yadda mutane ba za su tagayyara ba kuma wannan addinin suna da muhimmanci mu dage mu ta yin su sannan wani lokaci wani lokaci za a ga mutane suke zuwa su tsokalo fitina da kuma idan ta taso sai ga fitinan nan ta zo ta ci wanda ba bai jawo ta ba bai da ba shi sa kullum muke addu'a Allah ta'ala ya kare mu daga fada cikin yanayi na fitina Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin mu ya tsare mana mutuncin mu da jinanan mu ya zaunar da mu lafiya ya kare mu daga makircin masu makirci sannan muna yin addu'a akan waɗanda suke cin mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musamman irin abubuwan da suke faruwa a ƙasar faransa na yin zane-zane da jingina wannan zanen ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma shugabanni su fito su mara wannan abin baya wanda wannan shi ke wanda da goyon bayansu da su ake yi to na farko dai dama shi musulmi ai ya san kafiri don ya yi wannan abu ba abin mamaki wani yau. yana mun karanta alkur'ani mai ba faɗa a manzan allah tun yana da rai ashe ka ga dama a ji irin waɗannan abubuwan suna fita daga bakin kafirai ai wani abu ne wanda yake an daɗe ana yi ba zai zama bakon abu ba sannan ƙasar faransa ƙasa ce wadda dama can take da mugun nufi a kan addinin musulunci ƙasa ce wanda a cikin ƙasashe kafirai tana daga cikin kasashen da suke musgunawa da kuma taku da musulmi to kaga dan irin wannan abin ya fito daga gefen su shi ba bai kamata ya zama abin mamaki ba ma zalika shi ko musulmi duk lokacin da aka ce an taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibin sa ne ya samu damuwa saboda matsayin manzon Allah a wurin sa sannan wajibinsa ne ya iya abinda zai iya yi wajen ba manzan Allah kariya da haka muna addu'a masu wannan ta'addanci Allah su ba da wata'ala yana kallon su kuma ya san da su muna roƙon Allah ta'ala ya ɗauki mataki a kan su irin wanda ya dace da laifin da suka muna roƙon Allah ta'ala ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga farmakin waɗanda za su iya kai mashi farmaki da batanci Allah ya ƙara daga daraja addabi ya ƙara tsarkake shi ya ƙara tsare shi daga farmakin masu farmaki wannan da ya tana da muhimmanci mu ci gaba da yin ta wa subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته